თავი 12 ერთხელ შაბათ დღეს ყანაში მიდიოდა იესო მოშივდა თმის მოწაფეებს და დაიწყეს თავთავების კრეფა და ჭამა ეს რომ დაინახეს ფარისევლებმა უთხრეს მას აი შენი მოწაფეები იმას ჩადიან რაც ნება დართული არ არის შაბათს ხოლო იესომ უთხრა მათ არ წაკიკითხავთ როგორ მოიქცა დავითი როცა მოშივდა მასაც და მის მხლებლებსაც როგორ მე ვიდა ღმერთის სახლში და შეჭამა შესაწირავი პური, რისი ქმნა არც მისთვის იყო ნებადართული და არც მისი მხლებლებისათვის, და რისი ნებაც მხოლოდ მღვდლებს ჰქონდათ. არც ის ამოგიკითხავთ რჯულში, რომ შაბათობით მღვდლები ტაძარში არ ღვევენ შაბათს, და მაინც უცოდველნი არიან. ხოლო მე გეუბნებით თქვენ, აქ არის ის, ვინც ტაძარზეც უმეტესია. რომ იცოდეთ, რას ნიშნავს. წყალობა მნებავს და არ ამსხვერპლი, აღარასოდეს შეაჩვენებდით უწოდველთ. რადგან ძე კაცისა შაბათის უფალიც არის. წამოვიდა იქიდან იესო და შევიდა მათ სინაგოგაში. და, აჰა, იყო იქ ერთი ხელგამხმარი კაცი, და ჰკითხეს იესოს, რათა ბრალი დაედოთ მისთვის. თუ შეიძლება კაცი განკურნო შაბათს. ხოლო იესომ პასუხად უთხრა მათ, რომელიმე თქვენგანს ერთი ცხვარი რომ ყავდეს და შაბათ დღეს ორმოში ჩაუვარდეს ნუ თუ ხელს არ ჩასჭიდებს და არ ამოიყვანს მას ხოლო კაცი რამდენად უმჯობესია ცხვარზე ამიტომაც შეიძლება შაბათ დღეს სიკეთის ქმნა და უთხრა მაშინ კაცს გაიწოდე შენი ხელი მანაც გაიწოდა და ისევე გაუმრთელდა როგორც მეორე ხოლო ფარისევლები გამოვიდნენ და მოითათბირეს მის წინააღმდეგ აღმდეგ თუ როგორ დაეხუპათ იგი. მაგრამ იესომ გაიგო ეს და გაეცალა იქაურობას. თან მისდევდა დიდძალი ხალხი და განკურნა ყველა. და უბრძანა მათ, არ გამთქვათო. რათა აღსრულდეს თქმული ესაია წინასწარმეტყველის მიერ, რომელიც ამბობს. აჰა, მსახური ჩემი, რომელიც ავირჩიე, საყვარელი ჩემი, რომელიც შევიტკბესულით, დავსდებ მასზე ჩემს სულს და აუწყებს სამართალს ხალხებს. არიდავებს, არიყვირებს და ვერც ვერავინ მოისმენს ქუჩებში მის ხმას. მოტეხილერწამს არ გადატეხს და მბჟუტავ პატრუბს არ დაშრეთს, ვიდრე არ მოუპოვებს ძლევას სამართალს. და მისი სახელისა სოებად ექნება ხალხებს. მაშინ მიხვარეს მას ბრმა და მუნჯი ეშმაკეული, და განკურნა იგი, ისე, რომ ამ ბრმასა და მუნჯს თვალი აეხილა და ამეტყველდა. უკვირდა ხალხს და ამბობდა. ეს ხომ არ არის დავითის ძიო? ხოლო ამის გამგონე ფარისევლები ამბობდნენ, ეს თუ ეშმაკებს აძევებს, ხოლო დეშმაკთა მთავრის ბელზებულის შეწევნითო. მაგრამ იცოდა ესომ, რასაც ფიქრობდნენ ისინი და უთხრა მათ, ყოველი სამეფო თავისი თავის წინა აღმდეგ გაყოფილი გაპარტახდება და ყოველი ქალაქი, გინდა სახლი თავისი თავის წინა აღმდეგ გაყოფილი დაიქცევა. თუ კი სატანა აძევებს სატანას, მაშინ ის თავის თავს განეყოფა. როგორ ხა გაძლებს მისი სამეფო? და თუ მებელზებული შეწევნით ვაძევებ ეშმაკთ, ვისი შეწევნით ხა აძევებენ მათ თქვენი წენი? ამიტომ ისინი იქნებიან თქვენი მსაჯულნი. ხოლო თუ მე ღმერთის სულით ვაძევებ ეშმაკთ, მოუწევია კიდეც თქვენამდე ღმრთის სასუფეველს. ან როგორ შეძლებს ვინმე შევიდეს ძლიერის სახლში და გაძარცვოს იგი, თუ კი თავდაპირველად არ შებოჭავს ძლიერს. მხოლოდ ამის შემდეგ თუ შესძლებს მისი სახლის გაძარცვას. ვინც ჩემთან არა, ჩემს წინააღმდეგა, და ვინც ჩემთან არა კრებს, ფანტავს. ამიტომ გეუბნებით თქვენ, ყოველი ცოდვა და გმობა მიეტევება ადამიანებს, მაგრამ სულის გმობა არ მიეტევება მათ. ვინც იტყვის სიტყვას კაცის ძის წინააღმდეგ, მიეტევება მას. მაგრამ ვინც იტყვის სიტყვას სული წმიდის წინააღმდეგ, არ მიეტევება მას, არც ამწუთი სოფლად და არც საუკუნო სოფლად. ან სცანითხე ვარგისად და მისი ნაყოფიც ვარგისად. ან სცანითხე უვარგისად და მისი ნაყოფიც უვარგისად. ვინაიდან ნაყოფით იცნობა ხე? იქედნეს ნაშიერნო, როგორ შეგიძლიათ, თავად უკეთურთ, კეთილი სიტყვის თქმა. ვინაიდან გულის სისავსისგან მეტყველებს ბაგე კეთილკაცს კეთილი საუნჯისგან გამოაქვს კეთილი და ბოროტკაცს ბოროტი საუნჯისგან გამოაქვს ბოროტი ხოლო მეგეუბნებით თქვენ ყოველი ფუჭი სიტყვისათვის რომელსაც იტყვიან კაცნი პასუხს აგებენ ისინი განკითხვის დღეს ვინაიდან შენი სიტყვებით გამართლდები და შენივე სიტყვებით განიკითხები მაშინ ზოგმა მციგნობარმა და ფარისეველმა უთხრა მას: "მოძღვარო, სურს სასწაული ვიხილოთ შენგან." ხოლო მან პასუხა თქვა: "უკეთური და მემრუ შემოდგმა სასწაულს ეძებს, მაგრამ სასწაული არ მიეცემა მას, გარდა იონა წინასწარმეტყველის სასწაულისა." ვინაიდან როგორც იონამ დაყო ვეშაპის მუცელში სამი დღე და სამი ღამე, ასევე დაყო ძეც კაცისა ქვეყნის გულში სამ დღეს და სამ ღამეს. ნინეველნი აღსდგებიან განკითხვისას ამ მოდგმასთან ერთად და შეაჩვენებენ მას, ვინაიდან მათ შეინანეს იონას ქადაგებით, და, აჰა, აქ იონაზე უმეტესია. სამხრეთის დედოფალი აღსდგება განკითხვისას ამ მოდგმასთან ერთად და შეაჩვენებს მას, ვინაიდან ქვეყნის დასალიერიდან მოვიდა სოლომონის სიბრძნის სასმენად, და, აჰა, აქ სოლომონზე უმეტესია. როდესაც უწმინდური სული გამოვა კაცისაგან, უწყალო ადგილებს დაეძებს განსასვენებლად და ვერ ჰპოვებს მას. და მაშინ იტყვის: "დავბრუნდები ჩემს სახლში, საიდანაც გამოვედი." და როცა მივა, ჰპოვებს მას цаრიელს, დაგვილსა და დამშვენებულს. მაშინ წავა და მოიყვანს შვიდ სხვა სულსაც მასზე უბოროდეს. შევა და დაემკვიდრება იქ და ამ კაცის უკანასკნელი დღე პირველზე უარესი იქნება. იგივე დღეელი სამუკეთურ მოდგმასაც. და ვიდრე ასე ესაუბრებოდა ხალხს, მისი დედა და ძმები გარეთ იდგნენ და სიტყვის სათქმელად ეძებდნენ მას. მაშინ ვიღაცამ უთხრა მას: "აჰა, დედა შენი და შენი ძმები გარეთ დგანან და სიტყვის სათქმელად გეძებენ შენ." ხოლო ესომ პასუხა თქვა: "ვინ არის დედა ჩემი? ან ვინ არიან ჩემი ძმები?" გაიშვი რახელი თავისი მოწაფეებისაკენ და თქვა: აჰა, დედა ჩემი და ჩემი ძმები. რადგან ვინც აღასრულებს ჩემი ზეციერი მამისნებას, იგია ძმაც, დაც და დედაც ჩემი.